Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 23. rujna 1941. u Montarotondu, gradiću udaljenom 20 km od Rima, rodio se Renato Kurča. Njegovo pravo ime je Zampa. Njegov otac Renato bio je član u Italiji poznate obitelji Zampa. On je bio ugledan zrakoplovni časnik, a njegov brat Luigi bio jedan od najpoznatijih talijanskih filmskih redatelja. Renato neće nositi to ugledno prezime. Njegova majka Jolanda Kurčo bila je guvernanta u obitelji tog uglednog zrakoplovnog časnika. Dok je čuvala Renatovu djecu, postala je njegova ljubavnica. Plot te veze bio je sin kojeg Renato Zampa nije htio priznati. Jolanda Kurčo i njezin sin selili su se često po Italiji, kako je ona mijenjala obitelji za koje je radila. Kada mu je bilo četiri, Renato je izgubio svog ujaka Armanda, radnika u Fiatovoj tvornici. Ubili su ga fašisti u jednoj zasjedi. Renato Kurčo bio je slab džak, pao je prvi razred srednje škole. Provlačio se kroz obrazovni sustav sve dok se nije preselio u Milano, gdje je ponovo počeo živjeti s majkom. Godine 1961. dobio je stipendiju za Institut za sociologiju sveučilišta u Trentu. Studij sociologije u Trentu opisuje vjesnikov novinar Joško Palavršić u knjizi Gerila na asfaltu. Fakultet sociologije u Trentu osnovala je demokršćanska stranka s jasnom namjerom da odgoji svoje kadrove. Ali ubrzo se vidjelo da to tako neće ići. Došli su studenti iz čitave Italije. Bilo je i stranaca, sa svakojakim idejama, duboka ili plitka džepa. Tamo su studirali i nećak multimilionaša Pirelija i sinovi seljaka s juga. Među siromašnjima je bio i Renato Kurčo. Jedan od njegovih ondašnjih kolega ispričao je. Bili smo gladni, da nam se samima gadilo. Krali smo kruške. Soba nam je mirisala po voću. Renato Kurčo bio je katolik. Kad je došao u Milano, susreo se s ljudima s političke ljevice. Tamo se susreo i s novom lektirom. Jedna od važnijih knjiga koju je među prvima pročitao bila je i ova. Povijest svih dosadašnjih društava je povijest klasnih borbi. Slobodnjak i rob, patrici i plebejac, barun i kmet, cehovski majstor i šegrt, Ukratko, tlačitelj i potlačeni stajali su jedan prema drugom u stalnoj suprotstavljenosti. Vodili neprestanu, sad prikrivenu, sad otvorenu borbu, koja je svaki puta skončala revolucionarnom preobrazbom društva ili pak zajedničkom propašću sukobljenih klasa. Moderno građansko društvo, proizašlo iz propasti feudalnoga, nije ukinulo klasne suprotnosti. Ono je tek postavilo nove klase, nove uvjete potlačivanja, nove oblike borbe na mjesto starih. Uz Marksa i Engelsa i njihov komunistički manifest Kurčo je proučavao dijela Lenjina, Bakunjina, Freuda, Junga, Režis Debreja i Che Guevare. Čitao je pruskog generala Karla von Klausevica, proučavao knjige o partizanskom ratovanju u Italiji. Pratio je u novinama razvoj gerile u Južnoj Americi. Posebno je pratio Tupamarose, urugvajsku gradsku gerilu. Na studiju Renato Kurčo ušao je neke marksističke organizacije. Jedna od njih bila i pokret za negativno sveučilište. Na fakultetu upoznao je i Margaritu Maru Kagol, kćerku bogatog trgovca. Par se oženio u crkvi. U to je vrijeme Italija počela ključati. Ekonomsko čudo zamijenila je recesija. Radnici stalno štrajkaju i traže bolje plaće. Vlade su sve kratkotrajnije i nestabilnije. Pojavljuju se fašističke skupine koje prema takozvanoj strategiji napetosti postavljaju bombe. Te skupine imaju potporu i nekih članova vojske i sigurnosnih službi. Godine 1964. general De Lorenzo, načelnik talijanske vojne kontraobavještajne službe, morao je dati ostavku kada je otkriveno da je pokušao organizirati državni udar. U Italiji tada, kao i u ostatku zapadne Europe, pojavljuju se lijevi studentski pokreti. Za te mlade ljevičare politika komunističke partije Italije nije dovoljno radikalna. Jedan od tih ljevičara koji će potražiti nove puteve u uništavanju građanskog kapitalističkog društva bit će i Renato Kurča. godine 1969. Renato Kurčo i Mara Kagol sele se u Milan. Ona se zapošlja u jednoj socijaldemokratskoj zakladi, a on u nakladničkoj kući Mondadori. U Milanu Kurčo i Kagolu poznaju Alperta Franceschinija, Prospera Galinarija i Giorgia Semeriju. Svi su oni bili članovi komunističke partije i njezine omladinske organizacije. Neke od njih došli su iz Ređo Emilije, grada u kojemu vlada komunistička partija ali njima politika najjače komunističke partije na zapadu Europe nije dovoljno radikalna. Krajem 1969. to društvo održava jedan sastanak. Joško Palavršić, koji je bio vjesnikov dopisnik iz Rima od 1975. do 1980. u knjizi Gerila na asfaltu piše u nekim dokumentima navodi se studeni 1969. kao početak crvenog terorizma jer je o oružanom otporu državno-fašističkom teroru bilo tada zaključeno na jednom savjetovanju u Kjavariju u hotelu Stella Maris. No drugi izvori nalaze da je godinu dana kasnije zapravo sve počelo. Tada se na noge osovio politički mediteranski kolektiv, gdje su glavni Kurčo i Franceschini uz Galinarija, Onjibena, Semeriju. Smisao bitke, oružana borba uz podršku masa. Ako ne tako, govori Onjibene, ne mijenja se ništa. Policija je saznala za te aktivnosti i dobila je sudski nalog za pretres Kurčevog stana. Nisu našli ništa, ali su zapljenili njegov pisaći stroj kako bi provjerili jesu li na njemu napisani leci koji su pozivali na oružanu borbu. Nakladnička tvrtka saznala je za policijski pretres i za Kurčeve aktivnosti izvan radnog vremena i dala mu otkaz. Krajem prosinca 1969. fašistička organizacija Ordine Nuovo podmetnula je bombu na pjaca Fontani u Milanu. U eksploziji bombe poginulo je 16, a ranjeno 90 ljudi. Kurčo i njegove drugarice i drugovi pokušavaju ući u tvornice, podržavaju sindikalne akcije, upadaju u napuštene stanove i predaju ih beskućnicima. Ali sindikati i velika većina radnika podržavaju komunističku partiju Italije koja u tom vremenu, kada vodeći italijanski listovi otvoreno pišu o mogućnosti desničarskog državnog udara, zagovara oprez i koje tada ne trebaju mladi avanturisti. Krajem 1970. kući i ostali prešli su crtu. 5. listopada 1970. zapaljen je automobil Giuseppea Leonia, generalnog direktora velike tvrtke Sit Siemens. U biltenu nađenom u poštanskom sandučiću tog direktora piše Dva milijuna lira nestalo je u plamenu. Na kraju biltena nacrtana je petokraka zvijezda. Pored nje nalazilo se ime organizacije koja je preuzela odgovornost za paljevinu automobila direktora Sid Siemensa. Ime te organizacije je Crvene brigade. U tom biltenu po prvi se put spominju Crvene brigade. Akcija nije baš izazvala pažnju javnosti. Na naslovne strane talijanskih novina Crvene brigade doći će tek početkom 1971. godine. U noći 25. siječnja pripadnici crvenih brigada podmetnuli su osam zapaljivih bombi u osam teretnih vlakova. Cilje tvornica guma Pirelli. Uništena su tri vlaka. Same crvene brigade ovako su se okarakterizirale u vidu samo intervjua. Što su dakle crvene brigade? To su proletarske grupe koje su shvatile da moraju, kako se ne bi dale prevariti, djelovati inteligentno, mudro, tajno. To jest na organizirani način. One su također shvatile da su gazde ranjive u svojim osobama, u svojim kućama, u svojim organizacijama, pa je stoga moguće da tajne grupe organiziranih proletera, koji su povezani s tvornicama, rajonima i u školama, mogu to i gospodi učiniti život nemogućim. I tako je Renato Kurčo zajedno sa svojim drugaricama i drugovima utemeljio najubojitiju ljevičarsku terorističku organizaciju u zapadnoj Europi. Govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Sve je počelo kada je e, profesor sociologije Renato Kurčo i njegova e, supruga Margarita Kogol, e, kad su se zagrijali za kulturnu revoluciju 1967. i 1968. Uh, e, skoro svi članovi simpatizeri Crvenih brigada su e, bivši komunisti koji su se razočarali i koji su onda krenuli svojim putem. Ali oni su unutar te komunističke partije koji je bio član su se jedno vrijeme smatrali trockistima, a od 67. 8. godine maoistima. I Renato Kurčo je apsolutno e, se zaljubio u koncept Mao Tse Tunga, bez obzira na sve, sva zastranjivanja i sve posljedice koje je nosila kulturna revolucija u Kini. I e, malo po malo, uz e, to ideološko sazrijevanje, on je zaključio njegova supruga, napisali su jedan manifest da jedino oružana alternativa, doslovce su to tako definirali, može biti izlaz za Italiju. I onda je to evoluiralo do njegovog hapšenja 1976. odnosno njezine pogibije u jednom puškaranju njegove supruge gospođe sedamdeset 1975. godine. Nakon drugog svjetskog rata talijanska ekonomija počela je naglo rasti. Došlo je do onoga što se nazivalo talijanskim čudom. Američka pomoć u hrani, nafti i novcu pokrenuli su obnovu zemlje. Do 1948. dostignuta je prijeratna razina proizvodnje. Radna snaga bila je jeftina. Milijuni ljudi dolazili su sa sela u grad. I energenti su bili jeftini. Italija se uključila u eksploataciju nafte na Srednjem istoku. Državna tvrtka Ađip otkrila je velika izvorišta plina u dolini rijeke Po. Plin se jeftino prodavao tvornicama. Lira je bila stabilna, porezi mali, sindikati su bili razjedinjeni i neaktivni. Do 1964. stopa rasta talijanske ekonomije u prosjeku je iznosila 8% na godinu. Talijanska odjeća i obuća, automobili skuteri, pisaći strojevi, namještaj, hladnjaci i šivaći strojevi preplavili su europsko tržište. Ali nakon 1964. ekonomsko čudo ustupalo je mjesto recesiji. Sindikati su postali sve jači. Tražili su veće plaće, sudjelovanje u upravljanju tvornicama, bolje uvjete rada. Tražila su se poboljšanja u stanovanju, prijevozu i bolji mirovinski sustav. Vlada, kako bi platila povećanje plaća i poboljšavanje uvjeta života, tiskala je novac. Tiskanje novca dovelo je do inflacije. Lira više nije bila tako stabilna. Štrajkovi su svako malo paralizirali cijele industrijske grane. Konačan udarac talijanskom čudu zadala je naftna kriza iz 1973. Proračunski deficit sredinom 70. godina popeo se na 10% bruto nacionalnog proizvoda. Republika Italija imala i poseban politički sustav. On je zapravo utemeljen odmah nakon rata. U svibnju 1946. abdicirao je kralj Viktor Emanuela III. Njegov sin Umberto II. morao je otići iz zemlje mjesec dana kasnije, kada je na referendumu odlučeno da će Italija biti republika. Ustavotvorna skupština izabrana je na općim izborima. Tri četvrtine mjesta dobile su tri najjače stranke, demokršćani, komunisti i socijalisti. U travnju 1948. održani su u Novoj Republici prvi parlamentarni izbori po strogo proporcionalnom izbornom sustavu. Demokršćanska stranka uz ogromnu pomoć crkve i Sjedinjenih američkih država dobila je 41% glasova i više od polovinu mjesta u parlamentu. Uz nju u vladu su ušle liberalna, republikanska i socijaldemokratska stranka. Komunističko-socijalistički blok dobio je 31% glasova. Tim je izborima zapravo odlučen sastav svih talijanskih vlada do kraja hladnog rata. U hladnoratovskom razdoblju vladu će sastavljati demokršćani i njihovi partneri. Jedina veća promjena dogodila se 60. godina kada su se socijalisti razišli s komunističkom partijom i ušli u vladu. Komunistička partija Italije izbačena iz vlade u svibnju 47. Od tada pa do kraja rata talijanski komunisti neće ući u vladu, iako će na izborima krajem 70. dobiti čak 35% glasova. Prosječno trajanje jedne talijanske vlade iznosilo je 11 mjeseci. Na sve to, krajem 60-ih nad Talijanskom republikom stalno je bila prijetnja desničarskog državnog udara. I na to je još došla studentska pobuna. Nije ni čudo da se u Italiji razdoblje s kraja 60-ih i početka 70-ih godina naziva olovnim godinama. Zanimljivo je kada je Renato Kurčo Pao završio u zatvoru 1976. On je vodio tu organizaciju najmanje šest godina, ako ne i sedam, osam, i crvene brigade su uh, po svojoj strukturi, organiziranosti, promišljenosti uh, bile apsolutno uh, najbolja i najubitačnija organizacija te vrste koja je okupljala po mom mišljenju krajnje ekstremne ljevičare, ekstremnije od Che Guevare, od, čak i od Carlosa Maringela, nadmašili su ono što je taj Brazilac e, e, želio napraviti u Brazilu i u Latinskoj Americi, o je vari da e, ne govorim. Fidel Castro je za njih bio čak umjeren. I kad čitate te dokumente, E, oni su čisti leninistička jedna leninistička terminologija, ne marksistička, nego leninistička e, terminologija sa tim lenjinističkim kategorijama i to ja tu neću ponavljati jer to je dosadno. To su oni partijski dokumenti recimo iz Jugoslavije od 47. do 52. Ovaj. E, ali e, unutra ipak se ističe nešto da Kurčao i njegovi sljedbenici E, tvrde da doista postoji imperialistički lanac, lanac imperialističkih država i da samo treba naći najslabiju kariku. E, ovi su zaključili Bader Meinhof da je frakcija Crvene armije to Njemačka, nije bila Njemačka, Njemačka je bila prejaka, e, Italija. Italija po mnogim karakteristikama može biti centar jedne velike europske radničke revolucije pri čemu će naravno crvene brigade biti avangarda, elita, predvodnik, e, tvoritelj novih e, oružanih proletarskih formacija i slično. Godine 1969. na konferenciji komunističke partije u Moskvi i zaslanstvo komunističke partije Italije odbilo je potpisati završni izvještaj i nije se složilo sa službenom linijom kongresa. Tada drugi čovjek talijanske partije Enrico Berlinguer otišao je još dalje. Osudio je gušanje Praškog proljeća i u razgovoru s Leonidom Brežnjevom nazvao to Praškom tragedijom. Berlinguer je još izjavio da unutar komunističkog pokreta postoje razlike u temeljnim pitanjima. Tri godine kasnije Berlinguer je naslijedio Luigia Longa na mjestu generalnog tajnika talijanske komunističke partije. I krenuo je ono što je nazvao povijesnim kompromisom između demokršćana i komunista. Berlinguer i talijanska komunistička partija namjeravali su pokazati da su spremni ući u talijansku vladu i da su voljni poštovati višestranačku demokraciju i tržišnu ekonomiju. Novinar magazina Time u članku Don Rikov zahtjev za vlašću napisao je. Tijekom posjeta Moskvi Berlingver je održao govor koji je zaprepastio ruske domaćine. Oni su ostali sjediti na svojim mjestima, kamena lica i ruku sklopljenih u krilu. Berlingver je zahtijevao putu socijalizam koji odgovara posebnim karakteristikama povijesnog, građanskog i političkog razvoja Italije. U govorima i intervjuima Berlingver je obećao da će komunisti, ako im se dopusti sudjelovanje u vlasti, nastaviti s talijanskim članstvom u NATO-u i zajedničkom europskom tržištu. Na pitanje koje je ključno za demokrate u Europi, hoće li komunisti ako budu poraženi na izborima sići s vlasti, Berlinguer je odgovorio da hoće. On također tvrdi da komunistička pobjeda na talijanskim izborima neće imati domino efekt na ostale zapadnoevropske zemlje. Sve je više i više ljudi, ne samo u Italiji, već i u ostatku zapadne Europe, uvjereno da su talijanski komunisti iskreni u tim izjavama. Talijanska komunistička partija pobjeđivala je na gradskim i pokrajinskim izborima. Vladala je u nekim talijanskim gradovima i pokrajinama, ali nije mogla doći na vlast u Italiji. Sada je željela pokazati da je sposobna vladati Italijom u koaliciji s nekomunističkim strankama i da je nezavisna od Sovjetskog saveza. U to vrijeme nad Italijom je visila opasnost od desničarskog državnog udara. U takvoj situaciji talijanskoj komunističkoj partiji samo su još trebali lijevi radikali koji su terorizmom odlučili podići revoluciju. Naravno, i crveni brigadisti nisu voljeli talijanske komuniste. I tako je počelo jedno dugo neprijateljstvo. Što su crvene brigade željeli? Da stalnim provokacijama države izazovu vojni puć polufašistički ili čisto fašistički, da bi onda narod se pobunio, da bi to kompromitiralo eurokomunističku partiju Italije i glavni neprijatelj, zanimljivo je da Renato Kurčo u svim svojim uh, ovim e, programskim stavima od 77. do 80. veli da je Belinguer najgori neprijatelj. Da njega treba, ako ga sretu, da ga moraju ubiti na licu mjesta. Jer da on kvari njima planove sa svojim mirnim putem 3. ožujka 1972. u 19 sati crvene brigade otale su u tvornici Sid Siemens i Dalga Macchiarinija. Ugurali su ga u kombi i odvezli na periferiju Milana. Vezali su ga, stavili oko vrata karton s ponižavajućim imenima i tako ga slikali. Slike su umnožili i uz bilten dijelili ih po tvornici. U biltenu je pisalo. Macchiarini je fašist u bijeloj košulji, neprijatelj radničke klase, Proletarski proces Makerini upozorenje je svima drugima, u bilo kojoj tvornici i u bilo kojem drugom dijelu zemlje, da na rat odgovaramo ratom, na rat na svim frontama, ratom na svim frontama, na oružanu represiju gerilom. Nitko od funkcionara antiradničke kontrarevolucije ne spava mirnim snom. U listu Radnička vlast, kojeg su uređivali profesori Franco Piperno i Oreste Calzone, vođe radničke autonomije organizacije bliske crvenim brigadama, ovako je okarakterizirana otmica i dalga Makjarinija. Jedan radnički komandos je prvi puta u historiji radničke klase izvršio otmicu. To je pozitivno. Treba zabilježiti taj skok kvalitete u vođenju borbe. Skok kvalitete u vođenju borbe zabilježen je kada su početkom te 1972. crvene brigade počinile tri pljačke. 20 milijuna lira opljačkano iz robne kuće Coin, 14 milijuna lira opljačkano iz banke Svetog Prospera, još je 20 milijuna lira opljačkano u jednoj drugoj tvrci. Usporedno s tim akcijama Renato Kurčo zasipao je medije proglasima. Tada je Renato Kurčo dao jednu definiciju koja je vrlo eh, originalna i on je usporedio e, e, građansku znanost, odnosno građansku e, državu, prije svega građansku državu, sa čovjekom koji u ponoć u mračnoj sobi traži crnu mačku. Za njega je cjelokupna građanska filozofija i građanska znanost. On je smatrao da je, da je to slično poziciji kada e, čovjek u mračnoj sobi iza ponoći traži crnu mačku koje tamo uopće nema. A marksistički mislioci, marksistička i teorija praksa je još gore prolazila u njegovim ocjenama. On je tvrdio da je to nalik čovjeku koji u mračnoj sobi e, traži crnu mačku koje tamo nema, ali stalno tvrdi naći ću jednom. Jednog dana ću je naći. A da je političar, onaj građanski u takozvani buržovskim državama, Isto čovjek koji u mračnoj sobi traži crnu mačku koju tamo nema, ali onda laže. Našao sam je, evo je, evo je. I naravno nudi narodu, neprosvjećenim masama, e, prije svega radništvu, nudi nadomjeske, jedan, jedno konzumerističko društvo, jednu zabavu idiotizma e, svaki dan e, preko svih medija, tada je televizija naglo ojačala i da jedino, kaže Kurča, što može prosvjetliti i osvjetliti taj mrak je rafal iz Kalašnjikova, iz Škorpiona ili nekog oružja proletera prosvjećenih koji će se pobuniti protiv takvoga, takvoga imperializma. I s riječi na djela. Ali to djelo je doista e, e, bilo impresivno. E, povjesničari, politolozi, obavišteni elitičari se i danas spore koliko je brigadista uopće bilo. E, minimalne procjene su 350, što je apsolutno malo. Oni koji misle da ih je bilo više tvrde da je oko 400 do 500, to je isto premalo. Brojka od 700 do 800, ali kolonista, brigadista, operativaca sa oružjem u ruci, to stoji. A da je brigadista sve zajedno u izvršnom komitetu, u strateškoj direkciji i tako dalje, bilo negdje oko 2000. I to je realna cifra. To nije bilo Bader Meinhof eh, sa 20 članova i stotinu simpatizera i onda udaramo po državi i provociramo je. Ovo je bila ozbiljna organizacija jer je imala 10, čak 10 kolona. Renato Kučo bio je osnivač i ključni čovjek u stvaranju Crvene brigada ali Kučo je brzo uhićen. Ključna osoba u tom uhićenju bio je takozvani fratar strojnica, Silvano Giroto. Taj bivši fratar vratio se iz Bolivije s ugledom suborca Čegevare. Kad se vratio u Italiju, stupio je u kontakt s odjetnikom i starim partizanom Giovannijem Batistom Lazanjem, koji je pak bio blizak crvenim brigadama. Bivši fratar, koji je bio policijski agent, susreo se s Renatom Kurčom i pripremio mu zamku. I tako je vođa crvenih brigada završio u zatvoru ali iz zatvora će ga izbaviti tko drugi nego njegova supruga Mara Kagol. Ona će okupiti skupinu crvenih brigadista i organizirati bijeg svog supruga iz zatvora. Mara Kagol poginula je kasnije u sukobu s karabinjerima, a njezin suprug će početkom 1976. opet biti uhićen. Ovako uhićenje Renata Kurča opisuje Joško Palavršić u knjizi Gerila na asfaltu. Zgradu u ulici Maderno broj 5, u kojoj je Kurča uhvaćen, karabinjeri su opkolili čak i sa susjednih krovova, načičkanim odabranim strijelcima. Glavna promatračnica im je zvonik crkve Svete Marije del Caravaggio, 25 metara od Kurčeva stana. Kurču je na poziv sa stubišta da se preda, jer je opkoljen, odgovorio Rafalom iz automata kroz vrata, na što mu je bilo odgovoreno istom mjerom. Kad su vrata bila sasvim prorešetana i kad je vjerojatno Shvatio da nema izlaza, viknuo je, dobro, dosta je, predajem se. Ne pucajte. Zahtijevali su da izađe s rukama iznad glave i sedam, osam ljudi bacilo se na nju. Samo je rekao, pazite s rukom, ranjen sam. Kad su kuće doveli pred milanskog tužitelja s kojim se poznavao još od prvog uhićenja, tužitelj mu je rekao, dakle kućo, opet se vidimo. Kućo mu je odgovorio, takav je život. Novine su donijele da je Kurčo navodno ovo izjavio milanskom tužitelju. Brigade nemaju šefa, prema tome nisu gotove ako sam ja uhvaćen. Redovi brigada se sve više pune. Crvene brigade nisu uništene Kurčevim uhićenjem. Kolone crvenih brigada bile su sve ubojitije i ubojitije. A što su bile kolone? Čisti vojni ustroj gdje je Renato Kurčo i njegova strateška direkcija jer e, uz izvršni komitet koji je svemu e, odlučivao, kao recimo CK komunističke partije nekad, postojala je strateška direkcija. Politbiro koji je imao do dvadesetak članova, nekad i manje, ali među njima, kad ih je bilo deset, sedam su bili doktori znanosti. Znači ne nekakvi uličari, ljudi koji su se razočarali, relativno neobrazovani, nego se radilo o ljevičarskoj eliti. E, ljudi koji su doista razumijevali stvari, ali su odlučili da se umiješaju na jedan sasvim drugačiji način. Recimo, jedan od e, čelni ljudi koji su bili u strateškoj direkciji, spomenut ih, najbliži suradnik e, Paolo Ferrani od Renata Kurča, kasnije s njim bio u zatvoru, zatim Mario Moretti, šef rimske kolone koja je otela Alda Mora, E, koji je imao i vojno i policijsko znanje, zatim Giovanni Sencani, koji je bio profesor kriminologije, jedan od najboljih talijanskih e, stručnjaka na tom planu, napisao je čitav niz e, knjiga, svi koji su ga provjeravali su mislili su da je desničar i to prilično ekstremni, a zapravo je bio prvo komunist, pa razočarani komunist a na kraju brigadist. I on je nanio velike štete jer, jer je bio među, uz to što je bio operativac i obavještajac e, također i jedan od glavnih ideologa brigadista. Tu još e, postoji, e, još su važni Prospero Galinari, Marija Flora Piri, i Corrado Aluni, svi su kasnije završili sa Kurčem u zatvoru. Većina od njih je danas slobodna i piše knjige, ali ne o tome. Neko se bavi kebanom, drugi šahom, tako da su potpuno se depolitizirali jer su vjerojatno u onom programu e, pokajnika, polupokajnika, e, pokajnika kojima se vjeruje, onima kojima se ne vjeruje, očito su pristali na dil sa državom da za manju kaznu da više ne budu e, politički aktivni. Crvene brigade nisu bila jedina ljevičarska organizacija u Italiji koncem 1971. Italija se upoznala s novom ljevičarskom terorističkom organizacijom, naoružane proletarske ćelije. Kratica organizacije je NAP i ona je nastala u Napolju napisti su najavili podizanje oružane revolucije. Početkom listopada 1971. postavili su tri bombe, jednu u Milanski, jednu u Rimski i jednu u Napoljski zatvor. Prije toga su u Napolju napisti otali sina jednog industrijalca. Napu je plaćena otkupnina od 70 milijuna lira. Kasnije se otkrilo da su organizirali otmicu u suradnji s industrijalčevim sinom. Na pisti su zajedno s crvenim brigadama vršili pritisak na zatvorske vlasti i na pravosudni sustav. 29. siječnja 1976. s tri metka u noge ranili su suca Pietra Margaritija, koji je u Ministarstvu pravde bio zadužen za organizaciju zatvora. Cilj tih napada bilo je osiguranje povoljnih zatvorskih uvjeta za brigadiste i napiste. To nije bio jedini način da se osiguraju bolji uvjeti u zatvorima. Ovakav je sustav bio. Zatvorske čuvare koje treba potplaćivati i držati stalno na plaći. E, e, upravitelje zatvora koji surađuju i koji ne pitaju ništa za velike novce, e, da brigadistima ide bilo kakva poruka, da bolje jedu, da bolje spavaju, da imaju, da budu tamo u zatvorima u boljem društvu. Zatim, zatvorske čuvare koje treba prebiti, a možda i ubiti, ali uglavnom se završavaju na fizičkim kaznama, koji su maltretirali brigadiste u zatvoru. Mafija talijanska, Koza Nostra, e, vođe njihove, donovi njihovi, su se sastali negdje 77. godine, a osobito nakon 78. kad su oteli ovi Alda Mora, i naložili su svim svojim organizacijama da ne smiju dolaziti u sukob sa crvenim brigadama jer će biti uništeni. Nešto slično je bilo i sa Irom <laughs> u Velikoj Britaniji, u Sjevernoj Irskoj, čak i u Republici Irskoj, gdje je podzemlje se klonilo sukoba e, sa tom, e, e, sa političkim takozvanim teroristima. I oni su automatski po reputaciji imali viši ugled u zatvorima, u takvim ustanovama. I konačno, treći izvor financiranja je bio da se potplaćuje žandarmerija. I to je funkcioniralo negde skoro do konca 70. godina. Tako da su oni zapravo radili u toj državi što su htjeli. Po ulicama talijanskih gradova sredinom 70-ih vodile su se ulične bitke demonstranata i policije. U tim demonstracijama mogla se čuti i ova pjesma Lijepi smo, mnogo nas je i svi smo bigunci pred vlastima. U ožujku 1976. skupina mladića bacila je molotovljeve koktele na španjolsko veleposlanstvo. Policija je krenula na tu skupinu mladića. Jedan je policajac zapucao i žrtva je bio 52-godišnji inženjer koji se šetao španjolskim trgom. Sljedećeg dana došao je odgovor krajnje ljevice. Joško Palavršić piše. Četiri puna sata trajala su razaranja, paljenja, panika i kaos u centru Milana. Nekoliko tisuća raziranih mladića sišlo je na trg pred univerzitetom. Činilo se da će se usmjeriti prema španjolskom konzulatu. Ali u međuvremenu većina mijenja pravac. Najprije idu ka jednoj sekciji neofašističke stranke MSI. Sve razoreno i zapaljeno. Na redu je druga neofašistička sekcija. Isti rezultat. Na zidu se crvenom bojom ispisuje parola. Sjedišta fašista zatvaraju se vatrom. Treći je cilj sličan, to je sjedište komiteta za počast palima Republike Salo, nacističkog satelita nakon pada Mussolinija. I tamo sve ide u vatru i dim. Povorka se zatim cijepa. Jedni idu ka federaciji MSI-a, drugi u veliku prodavovnicu dijela. Neofašističke organizacije također su harale ulicama talijanskih gradova. Neofašistički teroristički napadi bili su također ubojiti. Samo je u brešu od podmetnute bombe poginulo osam ljudi na jednom sindikalnom okupljenju. Usto, neofašističke organizacije učestalo su napadale vlakove. U srpnju 1970. Ordine Nuovo podmetnula je bombu u vlak koji je putovao od Rima do Mesine. Poginulo je šest, ranjeno stotinjak ljudi. Crvene brigade pojačavale su napade. U travnju 76. vatra je osvijetila Tolinsku noć. Crvene brigade zapalile su Fijatovu tvornicu. Četiri dana nakon tog napada u Torinu je napadnuta još jedna Fijatova tvornica. Zapaljeno je skladište guma. Plameni jezici bili su visoki 50 metara. Generalni tajnik komunističke partije Italije Enrico Berlinguer dao je ovu izjavu novinama povodom tih napada. Netko manipulira mladim ljudima i želi stvoriti atmosferu koja traži čvrstu ruku, a zna se kamo to vodi. Ali crvene brigade i dalje su nastavile sa svojim napadima i sa svojim ratom. Crvene brigade su znači imali e, stratešku direkciju koja je upravljala e, e, vojnom, vojnim dijelom organizacije. Onaj politički dio je bio namijenjen za prodor prije svega u, na sjever i srednji dio Italije industrijski jak, da se približe što više radništvu, da pokažu da su oni bolja alternativa od eh, komunističke partije Italije. A zatim tu su mnogo novaca ulagali na propagandističke operacije i treće izgradili su nevjerojatni logistički sustav koji je čak bolji od ovoga koji danas ima Al-Qaida. To su bili vozni parkovi najboljih, od najboljih do najobičnijih ovih automobila, vlastite automehaničarske radionice, laboratorij za izradu svih vrsta dokumenata, lažnih da kako, imali su sve vrste propusnica i imali su čak krojačke radionice, gdje su se šivale uniforme žandarma, vojske i slično. A uniforme talijanskih pilota osoblja Air Italije, s kojima su oteli Alda Mora, su bili njih devet prerušeni u, u talijanske, talijanske pilote, sa oznakama e, civilnog e, zrakoplovstva, ukrali su još 1976. Pažljivo su ih čuvali i onda su ih aktivirali e, od 78. a da niko od talijanskog obavještajnog sustava nije shvatio zbog čega je ukradeno stotinjak tih uniformi. Mislim, što će im uopće to? Tek u siječnju 1977. talijanske vlasti sastavile su kakvu takvu sliku organizacije crvenih brigada. Milanski istražitelj Antonio Lombardi, koji je vodio tri istrage vezane za Renata Kurća, uspio je sastaviti sliku crvenih brigada. Tada je postalo jasno da su one izuzetno organizirana teroristička skupina. Ta struktura vojna je vrlo zanimljiva. Oni su uzeli sustav e, kolona. Kolona Eh, je zapravo stari izraz još od rimskih vremena, ali je ovdje originalni izum Kurča i ovih, nema ni kod Mao Tunga takvih stvari, potpuno prilagođeno urbanoj gerili. Naime, svaka kolona je imala tri posebna odjeljka, eh, tri grane. Jedna je bila baza, to su bili ovi udarni operativni odredi. Druga je bila centrala koja je koordinirala rad udarnih odreda, najmanje čelija i vođe. Vodstvo unutar borbenih formacija koje su onda komunicirali sa e, pukovnicima pojedinih kolona, a pukovnici su izravno komunicirali sa strateškom direkcijom. Niži kadrovi nisu poznavali vodstvo, čak nisu znali ni kako se zovu, njihovo je bilo da budu mravi ratnici, da obavljaju samo borbene operacije. Osnovna udarna jedinica je bila čelija. Čelija se sastojala od 5 do 10 e, ljudi i to je izmišljotina Đorđa Semerije, koji je kasnije isto završio u zatvoru. Semerija je rekao, e, nećemo kopirati druge, neka drugi kopiraju nas. Nama je za osnovnu djelatnost dosta da imamo 5 do 10 najprovjerenih ljudi, vojnički obučenih, oni mogu obaviti svaki zadatak. Jer te ćelije su se vrlo brzo mogle ujediniti u jedan modul. 8 do 10 ćelije je činilo brigadu, a jedna brigada, tri brigade su činile onda kolonu. Znači u vojnoj organizaciji. Tu je znači bilo na raspolaganju negdje između 50 do 100 ljudi. 16. prosinca 1976. milanska policija upala je u stan obitelji Alasija. Tamo je tražila Giuseppea Valtera Alasiju, 20-godišnjeg pripadnika crvenih brigada. Kada je policija nahrutila na vrata, Alasija je pucao i ubio vicekvestora i marešala, karabinjerskog narednika, i onda pobjegao kroz prozor. Tamo su ga čekali drugi policajci. U kratkom puškaranju Alasija je poginuo. Altar Alasija postaće još jedan simbol crvene brigade. Mladi radnik poginuo u sukobu s policijom. Milanska kolona Crveni brigada će njegovo ime. Na čelu te kolone vojnog dijela je bio pukovnik. Svi ti pukovnici, bilo ih je deset. Rimska kolona, zatim Torinska, Milanska, zatim kolone u Firenci, u Padovi, u Veroni, u, u Bolonji. Oni su prošli kroz vojnu obuku. Gdje? I neke indicije vele kod palestinaca, čisto sumnjam. Zašto? Pa zato što kod crvenih brigada je jedan drugačiji stav e, prema Izraelu, arapsko-izraelskom sukobu, palestinsko-izraelskom sukobu, nego kod e, frakcije Crvene armije u Njemačkoj. Zbog čega? Pa zato što je polovica, najmanje polovica članova aktivnih i onih u strateškoj direkciji, uključujući i ženu ovu Margaritu Kogol, bili su talijanski židovi. I oni su ovako rekli, nikakva otmica aviona. Mi ne otimamo avione. To nas uopće ne zanima. Nas ne zanima e, nediskriminativni teror. Time se mi nećemo baviti. Drugo, nećemo napadati državu Izrael, izuzev verbalno. Osuđivaće cionizam, ovo, ono, agresiju i slično, koji ostalom sve ostale socijalističke zemlje, ali izravnih sukoba nije, nije bilo. Izazirali su od kontakata s palestincima na vojnom planu. Jer su rekli, mi smo toliko pametni da bi zapravo oni nas iskoristili. Ne želimo s njima. Gdje su se onda obučavali? Ovi pukovnici su sigurno išli u Sovjetski savez. A gdje bi ih mogli poslati Sovjeti? Kod sebe ih nisu držali. Postoji jedno mjesto e, gdje se doista postoja poligon za strane sabotere, i diverzante, kako su to oni zvali, a to nije bilo na Kubi, nego u Čehoslovačkoj ondašnjoj pokraj Karlovih vari, u mjesto Dupovo, koje je zapravo nedaleko od onih lidica koji su nacisti sravnili SS-ovci u drugom svjetskom ratu za odmazdu zbog atentata na Heinricha. I tu je, doista postoji i dan danas veliki poligoni, da li ih Česi koriste ili NATO ne znam, ali se tu moglo, oni su mogli u jednom terenu sa 2000 jutara e, guste šume E, zatim e, podzemni, mnoštvo podzemnih objekata, jer je to nekad Češka vojska izgradila da se brani da brani sudete e, prema Njemcima, prema Hitleru i to nikad nije u ratu naravno nije ni došlo do njega iskorišteno, ali zato su zato je Varšavski ugovor odnosno Rusi, Sovjeti su to itekako dobro iskoristili. Oni su tamo naučili pucati, oni su tamo naučili rukovati eksplozivima, kretati se, prikrivati se, sve obavištene taktike koje su potrebne. Jer bez toga ne bi mogli oteti Alda Mora 16. ožujka 78. godine. Do sredine 1977. crvene brigade nametnule su se kao strašan protivnik. Njihove su akcije uspjele zastrašiti Italiju. Krajem travnja ubile su Fulvija Kroča, predsjednika odjetničke komore Italije. Kada je počeo proces Renatu Kurču i drugim brigadistima, crvene brigade objavile su da ne žele branitelje po službenoj dužnosti. Predsjednik odjetničke komore svejedno ih je imenovao. Brigadisti u zatvoru tada su izjavili da će kolaboracionisti odgovarati pred revolucionarnim sudom. Neki su se odjetnici povukli, kroče nije i crvene brigade su ga ubile. Proces Kuću i ostalima trebao je početi 3. svibnja 1977. Početak procesa morao se odgoditi. Joško Palavršić piše. Procesa nema. Predsjednik suda Gvido Barbaro morao je ustanoviti da mu je bilo nemoguće dovesti sebi s desna i lijeva porotnike. Nisu došli, osim dvojice od desetorice. Poslali su pismena opravdanja, svi su bolesni, evo liječničkih potvrda. Svi se boje, to je to. Sljedećeg dana uvodničar Unite, dnevnika komunističke partije Italije, zgražao se na činjenicom da u Italiji nije moguće naći desetoricu porotnika. Da stvar bude gora i tužiteljstvo se prestrašilo i zakazalo suđenje Kurču i ostalima tek za sljedeću 1978. Crvene brigade uspjele su utjerati strah u talijansko društvo i činilo se da postaju sve moćnije i da im ništa ne nedostaje. U pripremi za otmicu mora brigadisti su potrošili 5 milijuna dolara. 2 milijarde ondašnjih lira. Ako možemo u jednu usporebu, za jedna, jedna rimska kolona je toliko dobivala za plaće svi njezini članovi tijekom jedne godine. Jer crvene brigade su između ostalog imale svoje knjigovodstvo. Prihode, rashode, kao kakva tvrtka. I ti papiri koji su zapljenili većina naprosto govore o tome da je to bila organizacija na mjestu, konspiracija unutar konspiracije. Preko dana su radili normalne poslove, a onda kasnije u slobodno vrijeme ili po noći su bili brigadisti i služili su ovo. To su cijeli timovi najboljih odvjetnika bili, liječnika kad bi bili ranjeni. Imali su posebne svoje male mini klinike e, gdje su e, operirali ih sa stavljenim slomljene kosti ako bi slučajno prometnu nezgodu doživjeli slično. Znači, bio je jedan veliki krug simpatizera i ja mislim da je čak do 20.000 tisuća ljudi to može ići, što je dovoljno da se u jednoj državi velikoj kao Italiji ipak nanese značajna šteta i da se izvrši, jedan tektonski politički e, poremećaj. A, e, od kuda ti novci? Rekao sam da Sovjetski savez nije vodio, niti je stvorio, ali je pomagao. E, Rusi su bili vrlo škrti oni baš nisu novce, s novcima se razbacivali nikad, ali crvene brigade su se dosjetile gdje da namaknu najveći dio novaca. Nisu pljačkali banke, vrlo rijetko. To su bili uglavnom ili imitatori ili pojedinci koji su kasnije bili kažnjeni metkom u koljeno, a oni su rekli dobro nećemo metak u koljeno, to radi, idemo mi nešto bolje. Bušlicom u koljeno. Svi koji su prekršili disciplinu, ako ih nisu ubili, a to su doista rijetko radili, osakatili su onda neposlušnog kolonistu za primjer e, drugima i tu je doista bila čelična disciplina što je čudo za Italijana i inače je bilo čudno u ono doba da, da je to praktički jedna pruska e, organizacija e, krajnje konspirativna imali su pet do šest tisuća konspirativnih stanova širom Italije a najviše ovim zgradovima najvećim gdje su bile jezgre uključujući i sam Rim i to najskuplje apartmane u dijelovima grada gdje su stanovala e, talijanska aristokracija, gdje su među ostalim držali Alda Mora čitavo vrijeme. Ne u radničkoj četvrti gdje su ih tražili talijanski vojštajci i policajci, što je doista glupost. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Dubravko Sidor. Emisiju snimila Nikolina Ćulom, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.